บุ๊กทูสี่สิบ fyrtio 40. การสอบถามทาง Fråga efter vägen. Fråga efter vägen. ขอโทษครับ Ursäkta, Ursäkta. ช่วยผมทีได้ไหมครับ kan ni hjälpa mig? Kan ni hjälpa mig? แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับ Var finns en bra restaurang här? Var finns en bra restaurang här? เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ Gå runt hörnet till vänster. Gå runt hörnet till vänster. ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ Gå sedan en bit rakt fram. Gå sedan en bit rakt fram. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ Gå sedan hundra meter till höger. Gå sedan hundra meter till höger. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ Ni kan också ta bussen. Ni kan också ta bussen. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ Ni kan också ta spårvagnen. Ni kan också ta spårvagnen. คุณขับรถตามผมไปก็ได้ Ni kan också helt enkelt åka efter mig. Ni kan också helt enkelt åka efter mig. ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ Hur kommer jag till fotbollsstadion? Hur kommer jag till fotbollsstadion? ข้ามสะพานไปครับ Gå över bron. Gå över bron. ลอดอุโมงค์ไปครับ Åk genom tunneln. Åk genom tunneln. ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Åk fram till tredje trafikljuset. Åk fram till tredje trafikljuset. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ Ta sedan av till höger vid första gatan. Ta sedan av till höger vid första gatan. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. ขอโทษครับ ผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? วิธีที่ดีที่สุดคือ ไปโดยรถไฟใต้ดิน Det är bäst att ta tunnelbanan. Det är bäst att ta tunnelbanan. ออกที่สถานีสุดท้าย Åk helt enkelt ända fram till slutstationen.